want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgeval op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar u Here, wees nie ver nie my sterkte, maak toe gou my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die hoorings van die buffels het hy my verhoor. Ek wil die naam aan my broers vertel in die vergadering die prijs. Julle wat dere vrees prijs om al die nakomelinge van Jacob vereer om ja vrees om al die nakomelinge van Israel, want hy die ellende van ellendige nie veracht of vervoei en sy aangezicht vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in een groot vergadering, ek sal my geloftes betaal in die teenwoordigheid van die wat om vrees. Die ootmoedig is sal eet en versadig word, hulle sal die Heere prijs wat na hom soek mag jylle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaran dink en hulle tot die Heere bekeer en al die geslachte van die nasie sal voor u aangezig aanbid, want die koninkryk behoort aan die Heere en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, amal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangezig kniel. En hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, een nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Heere aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy gerechtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het het gedoen.